Israël, moet jou verheeg soos ander volke doen nie. Jy was ontrouw aan jou God. Jy het die loon van een prostitiet gesoek dier op elke doorsvloer offers aan ander goede te brengen. Daarom zal die doorsvloer in die paarskuip te min oplever om jylle te voet in die wijnhuis sal misluit. Jylle mag niet langer in jullie land van die Heere bly woon nie. Israël zal weggeneem word na Egypte toe en in Assyrië zal jylle leef van koos wat ceremonieel onrein is daar sal jylle nie wijn as offer vir die Heere uitgiet nie en niks van jylle offers sal om aanstaan nie. Sulke offers sal net so onrein wees soos kos uit een huis waar daar geruil word, elkeen wat dit eet, sal ook onrein wees. Jylle mag dit self eet, maar dit mag niet in die huis van die Heere gebring word nie. Wat zal jylle dan op feestdaad doen, op die feestdaad in die teenwoordigheid van die Heere? Zelf als hulle die verwoesting van die Assyriërs ontvlug het, sal hulle in Egypte versamel en in Memphis begraven word. Doringstrijke sal hulle skatte van zilver toegree en onkruid hulle blijplekke. Die oomblik van Israëlse straf het ongebreek. Die dag van vergelding is hier. Israël zal dit degelijk besef. Die profeet is het dwaas, skree die mensen. Die man van die geest is van zijn kop af, spot hulle. Dis omdat de sonde so baie en die vijandigheid so groot is teenoor hulle wat God dien. My God het die profeet as wachter oor Ephraim gestuur, maar ooral waar hy gaan, stel hulle vangstrikke voor om. Selfs in die huis van sy God is daar vijandigheid. Hulle dade is net so bedorwe soos destijds by gebeur. God zal dit onthou, hy sal hulle sekerlik daar straf. Israël, toe ek jou die eerste keer tegenkom het, sê die Heere, was dit soos om druiwe in die woestijn te kry. Toe ek jou voorgeslachte gezien het, was dit soos om die eerste rijp vijen van die seizoen te zien. Maar toe hulle by Baal Peor kom, het hulle my verlaat en hulle aan daar die skandelike afgod verbind. Hulle het gaan net so verachtelijk geword soos die afgod wat hulle gedien het. Soos een voel wegvlieg, so sal die aanzien van Israël verdwijn, daar zal geen kinders, geen zwangerschap en geen bevruchten wees niet. Zelfs als jelle kinders toch blij leven en groot word, zal ik hulle van jelle wegneem zonder dat een oor blij. Jelene wacht voor hulle wanneer ik wegdraai en hulle alleen achterlaat. Israël was voor mij soos tyrus, geplant in een weiland. Maar nu zal Israël hulle kinders uitbrengen om doodgemaak te word. Gee vir hulle, Heere, wat zal u vir hulle gee? Gee vir hulle baarmoeders wat niet geboorte gee nie en borste sonder melk. Die Heere sê, al hulle boosheid het by Gilgal begin. Daar het ek hulle begin haat oor hulle bose dade. Ek sal hulle uit my huis verdrijf. Ek sal hulle nie meer lief en nie, want al hulle leiers is in opstand teen my. Israël is getref, sy wortels het verdroog, hy sal nie meer vruchte dra nie. En al bring hulle kinders in die wereld, zal ek hulle kinders wat hulle so lief het, laat omkom. My God het hulle verwerp omdat hulle nie na hom geluister het nie. Hulle sal zwervelingen wees onder die nasies,